Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечарам сёння на вечаровую прагулянку па сваім мінску нас запрашае дызайнер і архітэктар Вадзім пракопчык. Вітаю вадзім. Вітаю. Перед тим, як почнемо непасрэдна прагулянку па тым маршруце, які сёння нам прапануеце, маю некалькі пытанняў стандартных для самага пачатку, каб проста разумець, з кім мы маем справу. Вы карэнны меншук. Так, у якім пакаленні? У другім? Всего такі ў другі. Так. А ведаце гісторыю, калі хто як апынуўся з вашых родных у мінску і пасяліўся? Так гэта паваенныя перасяленцы, можна так сказаць, мой дзед з-пад бабруйску Степан Прокопчык ажаніўся на ўражэнкі рассіі Анастасіі Бугаеўскай і пасля вайны яны яшчэ некаторы час ездзілі па краіне там бацька мой напрыклад фармальна ён нарадзіўся ў херсоне он там толькі адзін месяц пражыў і пасля гэтага яны пераехалі ў Мск ты быў 49 год моя бабуля таксама паваенная перасяленка яна родам на з спаднігарэлага на столбсошчыне Ну вот таксама павенная <laughs> міграцыя такая міграцыя але вы ўжо карэнны меншук э, стопроцентна што значыць быць карэнным меншуком Вось ці ёсць увогуле некае адрозненне паміж э, проста меншуком і карэнным меншуком Я думаю што адрознасць толькі у тым што ў цябе ёсць нейкая свая асаблівая асабістая памяць таго што было з табой у гэтым горадзе бо ўсё астатняе можна прачытаць сёння ў інтэрнэце і даведацца ўсё што можна даведацца пра гэты горад ну, вот сёння вы так кажаце скажем у дзіцячыя гады ці у студэнцкія юнацкія гады вы змаглі так на вуліцы адрозніць вось гэта серыі панаехалі а гэта ідзе карэнна меншук ну панаехалі было відаць толькі замежнікаў забуга мы тады іх я памятаю называлі веташнымі это было такое слово звязанае с веташ на адзенне ў сэнсе людзей па-іншаму адзеты то бок лепш ну, так <laughs> безумоўна э, не было жаданне зняць з каго-небудзь лепшае што-небудзь не ніколі я ж нарадзіўся ў сям'і мне бацька быў мастаком э, мама музычнай школе ну як бы Ну, ведаеце, часам у інтэлігентных сем'ях такія <laughs> вырастаюць дзе што... всякое бывае старый. Але можна сказаць вы сёння, што сапраўды мінск любіце, што мінск гэта ваш горад. Я магу сказаць, што я за яго вельмі моцна перажываю. мне за яго баліць душа просто тое, што з ім сёння адбываецца. Я думаю, што гэта вялікая вялікая памылка тое, што робіцца апошнія 10 гадоў і тое, што замест вяртання гістарычнага цэнтра, да якога ў нас былі ўсе шансы. Мы сёння менавіта ў гістарычным цэнтры развярнулі неверагодную будаўнічую пляцоўку на ўсіх напрамках і на замчышчы мы пабудавалі на вялікія гатэлі і на нямізе мы дабудавалі фактычна гэты дабл трабл з другого боку стварылі ждановіч яшчэ адны як замест таго каб разгружаць цэнтра транспартных потокаў мы яго загружаем мы не выкарыстоўваем ніяк магчымасць развязаць э, вузел э, те перакрыжавання паркавай праспекта мы не выкарыстоўваем магчымасць на э, выкар, э, выкарыстаць пляцоўку завода кірава звязаць усё нармальным транспартным вузлом з партызанскім шмат шмат шмат пытанняў на жаль гэта так ну, па некаторых э, вуліцах э, я так разумею э, з тых раёнаў пра які вы кажаце мы сёння пагуляем але пачнем з калеварыйскай 3 у Я і так і сяк шукаў некую інфармацыю, што ж там за такі знакаміты будынак на Кальварыйскай 3, я ніякай інфармацыі не знайшоў сабе. Дом і дом. Што гэта так за дом? Што для вас значыць? Абсолютна звычайны дом, у якім я нарадзіўся і пражыў першыя 10 гадоў свайго жыцця. Это звычайны цагляны пяціпавярховы дом, у якім заўсёды быў і ёсць гастраном унізе. Побач быў дзіцячы садок, это было месца майго фармавання у дворы як хлопца это было цікава бо там не было ад мікрараёна у адрозненне ніякіх подзелаў на у нас не хадзілі групоўкі адзін за адным там біцца максімум што мы маглі крыху пасвалі пасварыцца суседнімі там дварамі і ўсё не было ніякіх гэтых вулічных бандаў это было такое абсалютна спакойнае нешматлюдная кампанія Ну, спакойна жылі спакойна суіснавалі ну для мяне гэта важна бо вот я ішоў на гэтую перадачу і пачаў узгадваць нейкія такія моманты ну я які я ўжо мне падавалася што забыўся на іх жылі ў доме звычайныя простыя людзі ну такія вот дэталі з глыбокага далёкага дзяцінства пад'ездзе напрыклад я памятаю канцы 70-х ці пачатку 80-х стаялі такія бачкі уяўляеце на кожным паверсе стаялі бачкі у які металічныя у якія жыхары павінны былі э, выносіць э, ачысткі ад бульбы у То бок было такое <laughs> Святлана Антона зараз таксама э, відаць вельмі знаёмая <laughs> сітуацыя. Ну, а так. для чаго гэта было? Ну я думаю, што гэта э, хацелі эканоміць на корме для жывёл і таким чынам у людзі ж усе чысціць бульбу бульбы шмат люди бедныя бульбы з'ядалася шмат за год каб гэтую бульбу ачысткі гэтая не выкідаць яны ну разумееце это быў такі аромат у пад'ездзе ад гэтага ну, я уяўляюсь вы тут ад э, гэтага ад э, смеццевых уже як называются праводы як так. называют ну, смецеправоды часам бывае пах такі стаіць а тут э, баки нейкі якіх крытыя мачыні ад так. бульбы Вот, а какие еще такие цікавосткі то чаго сёння просто абсалютна вось абсалютна няма Таму што хаця у некаторых можа пад'ездах еще недзе бачкі такія ну, Для мяне гэта яшчэ такой э, вельмі яскравы ўспамін у меня просто бацька э, працаваў увесь час ну таким мастаком афармляльнікам правильно было б сказаць ён э, заўсёды на прадпрыемствах гэта ж это майскія дэманстрацыі ён заўсёды аздабляў гэтыя дэманстрацыі рабіў гэтыя неверагодныя платформы гэтымі людзьмі там вялікімі літарамі там некалькі, так некалькі метров і зразумела што ён ажылі мы ў такім месцы што ў гэтай уся дэманстрацыі дэманстрацыі она прыходзіла до нас ужо сабраўшы ўвесь горад і потым звычайно ўсе гэтыя людзі яны значыцца заходзілі у наш дворы свае і не свае это была такая вельмі цікавая заўсёды сцэна усе э, лавачки у сябе седачки яны все запаўняліся люди там крышачку выпівалі крышачку закусывалі і рушылі далей тата зразумела выходзіў туды глядзеў як там атрымалася яго праца потым трэба было з усімі паздароўкацца паслухаць ад кожнага анекдот даць сыну под буду дзець у нейкі горн ну гэта было так вот разняволена ўсё абсалютна і весело мы зараз зробім паўзу і працягнем пра гулянку па мінску вадзіма пракупчыка праз некалькі хвілін Time out. гуляем по столице сегодня в компании с архитектором и дизайнером Вадимом Прокопчиком. Вадим, далее у нас в маршруте в улице Мельникайты, ранее Ратомская, коли не помыляюсь, дом номер один. Я так разумею, что это дом, у яким некалі месціўся салодкі фальварак, так, але ўпэўнены, так. што не дом, о, не, не салодкі фальварак ёсць галоўным успамінам і аб'ектам для размовы. Так у гэтым доме э, на так званай общчай кухнях, як тады гэта называлася, ж пражывала моя бабуня. Бронислава. А, а что, что значыць на общий ну, кухні? Гэта калі некалькі жыхароў жывуць у кватэры, кожны мае па пакоі або часткі камуналка. Камуналка фактычна. То бок у гэтым доме была камуналка. Так. І там маленькая маленькая такая кухніка і асобна э, адзіная на ванны пакой і кожны вот з жыхароў ён карыстаецца гэтымі агульнымі пакоямі і калідоры яшчэ. Вот і у нас была у маё... яна э, была мая бабуля была у начальнікам канвееры на абутковым лучы. І ў яе быў тады на той час самы вялікі пакой у гэтай ўсёй кватэры яшчэ там жыла такая адна бабулечка ліда, у якой выходзіў сын раз на 5 гадоў з турмы на тыдзень і потым зноў садзіўся. Вот. Ну гэта така і прытым людзі не кажется быў такі спакойны раён <laughs> людзі неяк ну вот жылі я памятаю гэта ну абсалютна жудасная была кватэра пакою бабулі было ўсё прыстойна там была такая там трохстворчатая шафа плацяная там быў нейкі абажур круглы стол с такой з, з бахрамой абрус это вот я ўсё гэта вельмі добры менавіта чамусьці рыхтуючыся до да гэтай праграмы стаў узгадваць але потым яна дабілася ў свой час каб я выдзелілі асобную кватэру з гэтага пекла так, пераехала з гэтага дома таксама так, так з гэтага дома таксама а але бачце жылі все равно людзі і хапала просто шафы э, хапала стола ложка ці ці канапы так, сьогодні... абсолютно просты быт быў але я хочу заўважыць что прытым людзі э, ставіліся адзін да аднаго больш так ну там камунікабельна не было выпадкаў я не памятаю каб нехта не паздароўкаўся ў пад'ездзе цяпер гэта норма людзі по 10 гадоў жывуць я і могуць, не ведаю і могуць не <laughs> ведаць нічога не тое что там не заходзіць адзін на аднаго ў госці не ведаць просто не здароўвацца нават ну я думаю что гэта ну такая сітуацыя на жаль ну вот такое жыццё цяпер А что тады было замест салодка фальварка шчыра скажу я не памятаю мне ёсць некалькі фотаздымкаў там мама с татам побач стаяць Я думаю, што там была нейкая кавярня таксама. Але я не магу дакладна ўзгадаць зараз. Але вось яшчэ насупраць э, дом на мельніка Т2. Я так разумею правильно, что это насупрать. Там, где местится э, 90-метровый, так. 24-поверховый, как его называют, хмарачос. Ну, называли, зараз уже, ну, как бы, не, может, не совсем тягнет хмарачос. 82-го года побудова. И на даху, якого які называюць караблік тадах ёсць аглядная пляцоўка кажуць адтуль открываюцца шыкоўны від на мінску там былі не я быў там бы я вучыўся это наш наступны адрес наш палерная ў школе нас аднойчы туды на ліфце мы туды заехалі так, это была некая экскурсія ці... была экскурсія так у нас туды падымалі показывалі ну так это было так вельмі цікава лишь ну вы разумееце мінск тады ж абсолютно іншы быў а то ўсё цэнтр быў абсалютна іншы это быў вельмі шмат э, прыватнага сектару сады яблынёвыя там яны фактычна да э, ад шпалернай да пра э, паркавай тады ўсе цягнуліся гэтыя сады далей там былі гэтыя татарскія сектары гэтак далей это быў абсалютна іншы год ну, ну, у той момант асабліва цікавага нічога не ну, было ну, як, там <laughs> кола было відаць у парку а Э, у ну, парку ну, горка, горка так. так яшчэ тое сёе але ну так ён ну, такі вот зялёны быў город абсолютно іншы А калі вось напрыклад сёння туды адкрыць гэтую пляцоўку для напрыклад турыстаў як думаць ці мела бы на ці карысталася б попытам ну, Я думаю так з пункту гледжання што гэта самая высокая кропка ў горадзе напэўна так але цяпер на для гэтага часу застаецца самая высокая кропка. Я думаю што она не стала ад гэтага часу ніжэйшай што так не, не, не, ну але, хіба няма вышэйшых ну, будынкі то ёсць будынкі ёсць але сама кропка яна самая высока. самая высокая была раней можа ўжо цяпер нешта не так я разумею што цяпер на э, праспекце пераможцаў куды больш прывабныя будынкі вышынёй таксама падобнай якіх таксама прыгожыя краявіды і я думаю што яны ў гэтым сэнсе больш перспектыўныя бо гэты будынак усё ж такі ну ён такі свой асаблівы скажем сваю амаль что так уявіць а далей па мельнікайта там же быў такі яшчэ рыначак невялікі на мельнікайта ну вот э, на мельнікайта дзе цяпер э, далей там дом мод угу. а за ім потым там стаіць цяпер э, выканкам здаецца так, так на ягоным так. месцы быў такі невялікі базарчык і на ну, якім я вельмі добра памятаю як мы куплялі хадзілі гэтыя вясковыя яйкі масла такое вот Там, такі быў базар который ну вы прыехалі так, вяскоўцы прыязджалі так, так там усё вот это масла ім я дзяцінстве вельмі падабалася нічого відаць у арганізме не хапала я лыжкамі еў гэтым сметанковае ну такое было кругленька як батончык такое ну вельмі натуральна абсалютна такія ўспаміны я кажу мінс такі вот быў у ну, маім дзяцінстве нават у самым цэнтры у Ну далей у нас шлях ляжыць да дома нумар 7 на вуліцы шпалернай. З 97 -го года, калі не памыляюся там дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ. Э, а чым гэты адрас такі для вас дарагі? Ну ён дарагі для мяне тым, што гэта моя школа 26 мастацкім ухілам, якую я ад пачатку і да канца правучыўся і я быў апошнім у апошнім выпуске ў тым будынку далей школа пераехала ў, ну, ў новы будынак. Вот ну гэта от ўсё жыццё это маршрут з э, юбілейнай у школу назад э, бабуля тут побач карацей гэта вот такі мой раён як можна а вас былі э, знаёмыя сябры з іншых раёнаў так справу тым што у школа была такая выключная адзіная ў менску школа дзе э, дзеці у былі з усіх раёнаў у нас былі серабрянкі з чажоўкі з камароўкі і з прытыцкага адкуль толькі не было яны ўсе прыязджалі туды было это была адзіная школа дзе сумаш сумяшчаліся агульныя э, прадметы з мастацкім напрыклад у нас у панядзелак магло быць там тры малюнка потым там расійская мова матэматыка потым жывапіс і вот гэта было унікальна і таму тады ты ну зразумела что мясцовых дзяцей таксама бралі гэта ж трэба іх жа нельга як і цяпер па раёне ён хоча нават ён не можа маляваць яго бяруць подцягнется Ну, а так Але так? я чаму запытаўся, таму што э, ці не бегалі пасля тых, хто прыязджаў, э, напрыклад, з серабранкі у школу, ці пасля да вас э, не ганялі у перапынках ці прагульвалі заняткі, дома маю навозе. Ці не зайздросцілі вам, што вось тут такі цэнтравы Ну, не, мы, я памятаю, былі вельмі загружаны. Гэта было там 6 урокаў, 7 там. Яны сканчаліся ў э, дзве ў тры гадзіны. Потым гэта маглі быць яшчэ індывідуальныя дадатковыя заняткі там кераміка, салома пляцення, чаго толькі не было. Ну, да таго ж мы хлопцы, мы маглі проста побач выйсці ў суседні двор, там у нас быў вялікі стадыён, і мы маглі прагуляць у футбол. А бліжэй да э, той рэспубліканскай, цяпер раманаўскай слабады, там у дварах, каля э, хлебазавода такі вялікі быў стадыёнчык мясцовы на якім у нас там праходзілі нашы часткова заняткі фізкультуры і пасля урокаў мы там любілі узімку там залівалі каток таксама это быў футбол там да цямна на, на лёдзе Ну і гэта было так мы загружаныя былі я, ну, я не памятаю каб хтосьці там перажываў што не было ж інтэрнетаў не было мабільных телефонаў не было э, якое было тэлебачанне людзі жылі у Тады. жылі на вуліцах дзеці выхоўваліся станаўленне адбывалася так. але вы зараз ад старых пабудоў э, на шпалерны амаль што нічога там не засталося па вялікім рахунку вы як архітэктар як дызайнер як рэагуць на то што замест аднаўлення рэстаўрацыі хаця вы казалі што гэта ваш боль але ці магчыма было б скажам якім чынам магчыма было б э, не зносіць старое а захаваць А вельмі проста насамрэч трэба абстрагавацца аб э, любых разважання наконт там прыгожа непрыгожа бо это суб'ектыўна трэба было просто выконваць закон у нас ёсць закон об ахове гісторыка-культурнай спадчыны які рэгламентуе розныя зоны аховы і прапісвае што як трэба рабіць трэба разумець што горад гэта не просто асобныя будынкі нейкія так горад гэта асяроддзе а Горад это сетка вуліц, горад гэта рэльеф, горад гэта пэўныя відавыя ракурсы. І калі э, архітэктар ці інвестар ці орган, які гэта ўзгадняе, нарэшце кантралюе ўсё, не разумее гэтых пытанняў і не хоча, з якіх прычын гэта ўжо хай слухачы высновы робяць, не хоча выконваць закон, мы атрымліваем на замчышчы, калі ў нас замкавая вуліца упіраецца ў хмарашосы у нейкія дадатковыя гаспадарчыя памяшканні гэтых хмарачосаў Ну уявіце каб у вільні каля замка па-першае замкавую гару знеслі так зруйнавалі бы бо яна не надта прыгожая а потым на гэтым месцы пачалі б будаваць хмарачосы вот стаяў бы там касцёл святой Ганны як у нас э, Петра Павла на немезе mm -hmm. так? а каля яго пабудавалі б девяціпавярховы дом так она насупраць яшчэ там гандлёвы яшчэ один дом а потым яшчэ пару гатэляў Ну это не неверагодна яны там абсолютно правильно поступілі яны пакінулі гістарычны горад і на беразе насупраць зрабілі у э, бізнес. Цудоўна, абсалютна нішто нічого нікому не замінае, ўсё побач і функцыі э, захавалі і помнік захавалі і ўсё захавалі. А ў нас, на жаль, э, абсалютна неадэкватны падыход у гэтым плане інвестор нібыта нешта дыктуе, ўжо пачалі забудоўваць нават водна-зялёны дыаметр, які з'яўляецца ну просто дыамента менска, тое, што у нас ёсць паркавы вот гэты дыаметр зялёны з вадой які не забудоўваўся раней ніколі ні пры якіх умовах і все адно забудовамі лезуць у гэты гістарычны цэнтр на працягваю паўтараць што у нас вельмі шмат зараз закінутых альбо прадпрыемства або тых якія займаюцца просто арендамі бясконцамі яны не займаюцца вытворчасцю і там можна было бы даваць але ці захаваўся той дом дзе здымаўся фільм корцік так вот дарэчы та, та там насупраць школы унізе такі дом з двумя ну, пашпалежнайшкаленайпалерны да... уніз так там по левым баку такі стаіць дом з двумя калонамі і там здымаўся часткова фільм корцік дом гэты дарэчы у пачатку 19 стагоддзя вы адкуль ведаеце пра корцік пра корцік я ведаю ад бацькі ён мне распавёў а пра пачатак 19 стагоддзя я адчу перадачы Сергея харэвскага <laughs> зробім чарговую паузу вернемся да прагулянкі па мінску вадзіма пракопчыка праз некалькі хвілін change I won't forget this day. I've seen so much in my life, brightest dawn and darkest night. Every moment led me to this place, and I'll never be the same. No, I'll never be the same again. in a shock Мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Вяртаемся да прагулянкі па мінскую кампаніі з дызайнерам і архітэктарам вадзімам пракопчыкам. Далей вы прапануеце адзін завітаць да мемарыяльнага скверу на калектарнай. Калі я правільна разумею, гэта была габрэйская. Напэўна, у мяне з гэтым месцам асацыяцыі такія ну я скажу шчыра жудасныя ну, увогуле я мужу сказаць што вельмі рэдка нехта па-моу другі раз за існаванне гэтай праграмы э, абіраюць менавіта э, мінская гета сумна знакамітая ну справа ў тым што ў мяне там побач у другой часткі гэта сквера быў мой дзіцячы садок 153 он быў бліжэй да кальварыйскай а з гэтага боку сюды да гэтай славутай вучэльні у краснодзіревщиков, як я тоді називали. Там була така звичайна лижня, на якою я просто кожен день після школи я приходив, кришечку перекусував, перепранався, брав з собою лижі і йшов туди у парк накручувати гэты круги. Таким чином я став таким уже непереможним лижником. Своєчасно вот, там, у центральному районі на гэтых всіх споборництвах я бігав навіть худше за сина фізрука. Ну, от, але одночі там почали Э, даставаць з магіл ну, вот ўсё тое что там было і гэта было ну абсолютно неймаверна бо... бо калі вы каталіся на лыжах вы не ведалі э, я не ведаю ну, я, здав... я здагадываўся бо у дзяцінстве некалькі разоў мы туды хадзілі з э, суседніх раёнаў хлопцы з другую каманду збіралі мы сваю і мы там на вялікім футбол там было футбольнае поле уявіце сабе і побач на ўскрайку футбольнага поля калі ты адыдзеш там мяч вылеціць ты бачыш что у дрэвах усё на ўскрайку поля оно ўсё ў магільных плітах і там надпісы наідыш ну абсолютно зразумела что ну, гэта называлі як старое габрэйское кладбіще такое ну, мо бок ведалі что гэта ну, так, але музыка, ну просто. як бы магіл таких не было відаць так некіх ты так пару камянёў было і ўсё а а потым раптам гэтыя ўсе я не ведаю што они там рабілі эксгумацыю перазахаванне ці яшчэ што карацей увесь гэты парк ператварыўся ў такую такія могілкі вялікія з якія просто ямы гэтыя выкапаныя і ну ўжо як бы катацца далей ну адпала абсалютнае жаданне цалкам ну гэта было так жудасна і я тады зразумеў што я насамрэч ну вельмі шмат чаго ведаю пра свой горад мы тады шмат што ведалі там а про краіну там про нейкія подвигі кагосьці так а вот про сваё то что побач там нічога не ведаеш то бок это нават не было ніяк не агароджана нічого просто ніяк абсалютна гэта просто як парк быў як аказалася у якім было под нагамі ўсё ў адных касцях Якось Я... нават ну э, перад эфірам распавядалі пра дрот калючыкі таксама ці ці не так, тут, дрот гэта быў на кальварыйска мы там нешта колупалі колупалі і лопаткамі гэтымі там нек нехта не што там подкалупнуў і потым глядзім калючы дрот і толькі ўжо пасля шмат шмат шмат гадоў я даведаўся што там было гетто і адпаведна гэты дрот ён не выпадковы там ну насамрэч калі паглядзець па часе дык гэта там з вайны гэта ўсяго адлегласць у 40 гадоў ну слухаць 40 гадоў, вялікая ну, але не такая малая тым больш што адна справа калі напрыклад ніхто пра гэта не ведаў але ж пра гэта ўсе ведалі ну як усе кому трэба былі ты ведалі што было на гэтым месцы але нават яно не было ніяк э, агароджана як той жа яма толькі 2000 у 2000 годзе абсталявалі э, кампазіцыю э, бронзавы апошні шлях толькі ў 2000 годзе то Ну вот чаму так адбываецца ну а давайте зададзім пытанне А хто сёння з нас ведае межы гетто вот все не ведаю хто іх хто дзе яны пазначаны вот калі мы ідзем па горадзе дзень нідзе яны не пазначаны ну где-то не толькі пытанне гэта там шмат іншых пытанняў якія ніяк не пазначаны мы нічога не ведаем на жаль Ну, вось нават і пасля таго, як усталявалі ў яме эту бронзавую кампазіцыю, ўсё роўна ў 2007 годзе, э, калі пракладвалі трубаправод уздоўж Ерусалімскай, рабочыя зноў пачалі знаходзіць там э, над магіллі. Як думаце, ці варта ўвогуле было б пакінуць гэтае месца ў спакоі і нічого там не будаваць і, і не чапаць яго. Я думаю, што у любым выпадку такія пытанні павінны быць вынесены на шырокае грамадскае меркаванне на таких месцах як і на любых іншых у цэнтры горада павінен перад тым як нешта будаваць нешта рабіць праведзены нармальны конкурс все гэта павінна быць адкрыта шмат разоў абмеркавана узважаны ўсе за і супраць і тады толькі калі ёсць згода і мір то у грамадстве яно ўсё абмеркавала ўсё абсмактала ён дакладна ведае што гэта кепска гэта добра тады брацца за нешта А калі гэта робіцца кулуарна калі аб гэтым нават спецыялісты могуць не ведаць а нехта нешта прыняў нейкіе рашэнне Ну гэта неправільна гэта заўсёды шлях да канфрантацыі і стварэнне напружання з-за гэтага сёння ў мінску кожны будынак які з'яўляецца новы то ён фактычна вызывае вялікую вялікую хвалю абурэння Таму што а ён не абмеркаваны ні з кім б ён не паводле конкурса і в гэта ну, як сказаць это комплекс адсутнасці вот гістарычнага цэнтра разумееце у празе можна пабудаваць сучасны будынак і гэта не будзе праблемы бо там ёсць вялікі гістарычны кантэкст так ёсць у на тле чаго ён можа з'явіцца і гэта будзе ну, толькі ведаю нават э, старыя будынкі калі яны сапраўды прыходзяць у непрыдатнасць фасад абавязкова мусіць захавацца у тым выглядзе які ён быў а у называется змесцівым можна перарабляць як заўгодніку і там ёсць такія прыклады напрыклад не буду называть каб рекламу не рабіць э, праскаму гандлёвому цэнтру але калі знешні фасад выглядае абсалютна ідэнтычным і таму якім ён быў то а ўнутры шкло шкло шкло і абсалютна ну, малю это глядзець так это адзін са шляху есть шлях там кантрасту калі абсалютна сучасныя матэрыялы бяруцца але тым не менш павінна быць гэта вот гістарычнае ядро яно не яго не можа не быць у горадзе якому тысячу гадоў А калі вам бясплатна прапанавалі дом ці кватэру на месцы мінская гетта пагадзіліся б бясплатна калі вось калі ласка А разумееце гэта ж яно не такое малое было насамрэч і калі ну, один человек, один из наших э, забудовников Калистиш сказал, что вы уже мне с этими костями уже обрыдли, вот куда я не начинаю забудовать, там у вас совсюду то кости, то то кров, то яшчэ што не зразумела што гістарычны цэнтр ён заўсёды там нешта адбывалася недзе так але трэба заўсёды ўзважваць як бы ну памеры зразумела што ніхто ў яме будаваць не можа так ну это ж відавочна мне таксама відавочна што на замчышчы немагчыма будаваць э, высотныя вежы там бізнес слухаць ну вавручы напрыклад там дзе порт стаіць каля могілак Ну, у каго ці ёсць упэўненасць у тым што там дзе э, межы зараз могілак што гэта сапраўдныя межы гэтых могілак Ну для гэтага ж перад тым як пра э, робіцца праект робіцца ж даследаванне это ж ну нормальная практыка спачатку робятся даследаванні что як вывучаются там гісторыя вывучаются рэльеф вывучаецца шмат з чаго предпраектныя даследаванні іх ніхто не адмяняў і ну немагчыма рабіць гэтую работу за ўсіх ці там спрабаваць нешта даследаваць Я думаю что э, просто гэта павінна быць кантралявана неяк А у нас на жаль вот ну не все так але не будзем пераходзіць на зусім сумную ноту перапынемся на некалькі хвілін і хутка зноў вернемся да прагулянкі па мінску з вадзімом пракопчыкам There's a sadness in your eyes. the call you wait to make just to surprise me. Days on, days off, we know it's less dangerous. Days on, days off, we know this is dangerous. Мінская брукаванка. Прагулянка па мінску архітэктара і дызайнера вадзіма пракупчыка працягваецца зараз перабіраемся ў александраўскі сквер што каля плошчы кастрычніцкай купалаўска тэатра вядома яшчэ як панікоўка я так разумею сюды праводзіць успаміны пра няпростыя 90-е гады так гэта быў час студэнцтва і я менавіта гэты пункт абраў бо хачу параўнаць той сквер александраўскі панікоўку і цяперашні а На жаль, гэта вот тая практыка, якая прыводзіць якая мае добрыя мэты там навесці парадак, там зрабіць усё ідэальна. Сказать, ну, там, зато ж чыста, чыста, ўсё <laughs> чыста. Але жыццё там, на жаль, памерла. На сённяшні дзень у параўнанні з 90-мі гэта як неба і зямля. Тады гэта было нешта гэта, ну, вот, кішэла проста людзьмі. Э, не было месца, куды сесці, при тым што колькасць э, лавачак я думаю прыблізна такая ж самая там ну, гэта была моладзь гэта былі студэнты гэта было ўсё вельмі весело каля фонтана у паўсюль як прашу каб мяне правильно зразумелі я не прапагандую нейкіе такія алкагольныя э, кропкі па ўсім горадзе зарабіць але ну вот гэта месца дзе можна было сесці і весці размовы потым можна было перайсці ў іншы сквер там можна можна было просто сядзець размаўляць можна было сядзець да раніцы размаўляць уявіце дзе вы сёння ў якім менскім скверы будетеце сядзець не ну можна сядзець ці в Александровскім Ну, я думаю, што можна, але просто. напэўна, да вас падыдуць і не раз, пытаць, што вы тут робіце. Сёння ў дзень там нельга нават паліць ну там няма нікога абсалютна акром можа адной двух мамачак з дзетачкамі якія там вот каля фонтанчыка яны прайдуцца так туды-сюды ну летку крыху болей людзі А так это абсалютна для чаго робяцца скверы паркі яны робяцца для таго каб месцічы прыходзілі туды адпачыць каб яны прыйшлі туды пагаварыць это нармальная еўрапейская традыцыя калі людзі крышачку бяруць там можа нешта там выпіць крышачку там по пагаманіць гэта нормально абсалютна у нас сёння вычысцілі абсалютна гэтую вот прастору і она ператварылася ў мёртвую город вот ён такі ну дзіўны глядзіць на гэтыя трасы ўздоўж там праспекта ну нормально але так сумнавато як по мне Хаця праўда, што на той час ледні ну, скажем такая некая аўтаномная зона пасярод горада са сваім дрэс-кодам, фэйс-кантролем у александраўскім скве. Ну, я не ведаю наконт шчыра скажу, наконт дрэс-коду, бо ўсё ж такі часы былі цяжкія. Тады як бы што табе падфарціла апрануць, то і добра. Ну, маю навазе тусок, якія там былі ўсё ж такі гэта не проста хто заўгодна. Ну то бок былі ўсе хто заўгодна, але ўсё роўна там панкі, напрыклад, збіраліся. Ну я скажу шчыра мы уже як бы гэтую вот э, стадыю прайшлі крыху раней і мы уже до да гэтага да ўсяго не належы зразумела что там былі розныя людзі і і панкі не панкі але у сітуацыя была такая ўжо больш разняволеная напружанасці якая там была 80-х калі там это вечныя былі нейкія раёны на раёны валністы металісты я гэтага ўжо 90-х не бачыў не чуў ні ад кого гэта было нешта такое ўжо ну, незразумела у нас была такая братэрская абсалютна абстаноўка там яна была цудоўна ты мог потым перайсці каляпінгвіна там быў гэты сквер пасядзець ты мог потым перайсці на месца дзе цяпер там ратуша там ты мог перамясціцца ў верхні горад гэта вот такі быў ну нічога ж не было все былі бедныя у крамах нічога не было але было вот э, стан такія свабоды цудоўны дарэчы вот гэта прыбіральная знакамітая так, купаласка так, так. яна стала чым яна страціла абсолютно... тэатральнай кас яна страціла свой першапачатковы сэнс это ж это шмід славуты гарадскі што архітектор адпомсціў пабудаваўшы міні дом на насупраць і зрабіў з яго прыбіральню а цяпер пасля столькіх гадоў яна становіцца нейкай касы ну вот як это зразумець люди якія это зрабілі яны зноў жа зрабілі чыстенька а але яны знішчылі ми міфы а менавіта гэтыя міфы яны і ствараюць каштоўнасць у горада калі я все равно прыклад не могу ставіцца да касы як да касы я недавно заходзіў там квіткі набіраў купал э, набываў купаловскім я все равно захожу як у прыбіраю ну, уваход <laughs> так. з іншага боку і мне так дзіўна глядзець на цётачку кая сядзіць там э, на касе і так думаю вось пасадзілі надо бедная сеть в этом у гэтай ну, буцы так. а вы як архітектор маглі б так адпомсціць Я думаю, что не, не дотягиваем мы, не дотягиваем. Больше мы эм, залежные, я думаю, и больше конформистские, на жаль. Хотя, когда я гляжу на теперешних студентов, мне подается, что они уже не больше, а просто целком конформистские. Это некая иншая генерация, заточенная на споживание. Я не обогуляю, але, ну, я не бачу вот такого пратэснага настрою. Мы былі такімі савецкімі, але ў той жа час мы як хацелі ад усяго гэтага адасобіцца, пратэставаць, нешта рабіць. Цяперашні моладзь інш, на жаль. Інфантылізм разам з спажывецтвам. Ну, на завершэнне нашай прагулянкі прапанавалі вы завітаць у верхні горад, куды менавіта. Ну я вот э, чамусьці у мне такое самае яскравае ўражанне, это калі мы сядзім на даху дома, дзе цяпер э, старамецкі півавар і глядзім э, здаханем непасрэдна на гауптвахту як там вінаватыя <laughs> у нечым <laughs> яны нешта нейкую там работу робяць это вот гэтая частка горада для мяне яна такая я вельмі так не яскраву узгадваю але я памятаю што яна была абсалютна нейкая там нейкія кіношнікі э, здымалі по подпаливали нешта ўзрывали там нейкую войну нейкі ўсё немцы бегали за учарками это было все ну, так... киношное все ну так и, и ну вот просто город был уже уже там и так разбурен а яны яго яшчэ добивали добивали и вот э, униз калі спускаться туды до цяперашней зыбецкой это ж был там жилье не было была такая пустка абсолютно ты мог там сесці і больше ніхто там ніколі не з'яўля мог там один человек простите два и і на наогу... гаражы паўнікі былі ну так і там можа які-небудзь міліцыянт зойдзе паглядзіць что там адбываецца ну не было гэта ўся цяпер у нас там такі э, вот рэчы фейсбук назвалі забіцкую мінскім кактыбелем а Ну, я назваў бы... <laughs> Я не хацеў нікаго пакрыць. А я гляжу ў каментарах, там ты вели, людзі, некаторыя пакрыць. Я сам некалькі разоў туды ездзіў, не з бацькамі, сам. Так, мне таксама нешта ў ім ёсць, напэўна. Але ўсё адно, у тых всех курортных крымскіх гарадках невялікіх, у іх ва ўсіх адна хіба. Яны занадта малыя каб там доўга знаходзіцца і вот калі ты туды-сюды прачасаў яго там 20 30 разоў ты далей уже ну ну просто вот можаш на аўтамаце працягваць в прынцыпе гэта бясконца але ніякай цікавасці уже няма дакладна зыбецка гэта прыблізна тое сам на жаль я не бачу там ніякага гістарычнага кантэксту хоць там аўтары і ругаюцца і кажуць што вот вы не разумееце нам трэба было і паркоўкі недзе рабіць А што вы хочаце каб мы там хлявы пабудавалі з дрэвам Ну я не разумею, як можна пабудаваць гэтыя хаты з бетону, пафарбаваць іх і выдаваць іх. Ну, это вот зноў ну, жа, што мы прапануем, як калі мы хочам развіваць турызм. Ну, добра, што ёсць там дні без візы штосуюцца. Але, Але што там вот, ну гэта ж не, гэта ж не асяроддзе, гэта такія некія балгарскія праекты нейкія бетонныя спа ну, я не разумею гэта ўсяго я не разумею чаму на гэты кароткім участку у нас там чатыры гэтыя падстанцыі не власть уб'ёт я не разумею чаму там смярдзіць каналізацыі даруйце калі гэта самая лепшая зона бараў ж нешта там не тое дзе я не сяду я адчуваю гэты <laughs> прыгожы аромат наша прагулянка паволі набліжаецца да свайго завяршэння але пакуль вас не адпускаю маю яшчэ колькі пытанняў праз некалькі хвілін вернемся в эфир thank you surface. Our bodies now a toilet wall. where the passion is hate. Blooming thought I'm gonna detonate in your dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W's there. друкаванка сёння знаёмліся з мінскам вадзіму пракопчыка напрыканцы маю колькі пытанняў якія не тычацца таго маршрута пакім гулялі але не выключаю што у адказе тым ці іншым на то ці іншае пытанне можа ўзнікнуць той ці іншы аб'ект пах мінска для вас які альбо з якім пахам асацыюецца акрамя таго паха пра які казалі на забіцкі это пах майго дзяцінства гэта ліп ліпы якіх цяпер няма ні на праспекце ні на падгорная карла маркса на жаль я бы хотел вернуть липы. А колер Минска ваш, вашего Минска? Колер Минска, хай будет шерый, он завсёды таки пригожий, с шерым небом. А гук Минска? Я бы хотел, как бы это был гук джазовых концертов, которые я бы слухал в центре. На жаль, у меня нема теперь никакого гука з дзяцінства ніякіх э, ну я ж не магу з радзіма моя дарагая узгадваць як гук мінска ну гэта так прыкольно. а смак мінская смак мінск ну хай будзе з дзяцінства гэта будзе таматны сок з гэтых крані <laughs> так, три віды сок бярозавы яблычны таматны помніка каму ці чаму на вашу думку мінску не хапае зразумела што шмат такіх шмат каму не хапае але вось у першую чаргу я думаю што сталіцы павінны быць помнікі палітычным героем гістарычны найперш я першую чаргу паставіў помнік кастусю куляновску а Ваше самое любимое место в Минску? Мое самое любимое место там, где я теперь живу. живу. Это перекрыжование Ленина и Карла Маркса. Цудовное место. Мне там вельми и вельми подобается. Дякую за экскурсию. Мне застается нагадать, что со своим Минском на сегодня знаем его архитектор и дизайнер Вадим Прокопчик. Дякую.